살면서 저도 수우지부터 말했는데 이미 후무스이고 거울 했어요 그때는 하암 뵀은 거. 생가 아무것도 빼놓 생각 아무것도 빼놓으세요. 그때부터 생가 어디요? 모르겠다. 이게 리버서 그때부터 야구하는 것 같다. 주물을 자고 야구 통했습니다. 이게 오다 올적으로 했으면 많이 전도 안 funzionato. A ciò che mi aveva per vivere in mezzo più, se no, se non 자, 오늘은 얼마나 숨이 딜릭 바이오미터. 이게 전스타 인 바이오미터의 딜릭을 신토스. 마찬가지로 쓰게 되어 있습니다. 했을때 네가 마리아에게 드릴 때 네가 헌배했을 때 쟤는 등교를 보러 가니 구시리 돈이 구시리 플랜 주슈르스 모시라스 문에서 더시 돈이 들어야 요게 에서 더, 더, 더 쓰는 거겠지 단스 сэтгэлийн ширх бүтээл фрэнд аах нь анхнаасаа юус мэдээгүй байсан нь болохоор яасан юм тийм ээ. Үүний бүтээл хасан байна. Түүний нэрээр тийм аяар. Тэнгэр бурханы хүслийг фрэнд өвшөөрөх түүнийг мэдээж ойлгох бүрэн ойлгох чадахгүй. Харин түүний хүслийг сонсоод фрэнд аах тиймэр бүтээл байна. Манас сулаас хүмүүс 착한 사람, 말씀이 너무 get hard. 인지시 미이 아지 아르세 이들이 우츠페를 넘어 게 자리 고무스기면 수비 고무스기 좋을 수시오고 아니 고무스기 넘어 한대부터 이게 자 인지시 마론 중에서 이르 훈 훈이가 하라 뒤는 참 아주 무시 있으면 지인더인 이거에요이 사람 сар өнгөнөөс анхаарч байгаа. Энэ сар өнгөнд аюул байгаа шүү. Хэрвээ иймэрхүү үгийг сонсвол тэр хүн нэг жилийн болон 10 жилээс ирэх хүн хинбэ түүнийг түүнтэй уулзахаар ашигласан. Юус мартахгүй гэдэг юм. Сар өнгөнөөс анхаараарай. Энэ нэг сар хэрвээ тэгвэл юу шар автобус ирэхээ өөр болж байна. Чи яваад юм айгаа чар айгаа өсөөх гэхээр Маш анхаарал чам хүмүүс маш анхаарал үзэж амьддаг. Ямар нэг үгийг сонсоод бүгд тургууртай байх нь юм хэлдэг. Тэнгэр муханы үгийг бүгд тургууртай байх. Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрөх, хүлээн аваад амьдрах нь ямар утгатай билээ. Эхэр би үүнээс жишээ өгөх юм. Тэнгэр муханы үгийг сонсоод хүлээн авах нь Ганц за 12 жишээ аваарэ гэхээр зүгээр 12 жишээ иргээд явах юм биш. 12 жишээ иргээд чигээр явах замдаа тарах бүх хүмүүс бүх асуудал бүний байр хүртэл бие хүнээ аваад бүгдийг хамт хамт тавах тиймэрх хөдөлгөөр явах юм. 12 жишээ аваарэ гэхээр цаа гэж яасан юм хүний төрмөр тавиад тэрийг эргээд явах замдаа тарах бүх зүйлийг авах. Өнөөдөр тийм яаж маань яадаг вэ? Мария гэдэг бол 14-15 14-15-наас дээрээс илүү 14-наас дээрээс илүү тийм та бүхэн Тэнгэр бурханы үгийг сонсоод түүний хүслээр хүлээн авсан. Тэр нь ямар утгатай байсан юм гэвэл зүгээр хүүхдтэй болох биш болох биш. Үнээс өөрөөр харах харах бүх зүйлийг хүлээн авах утгатай байсан. Бидний итгэлийн амьдралд бас яг үгүй. Итгэлийн амьдралд бид нар янз янз байгаад бас хэвтэн. Хичүү байдал. Тэр ерөөсөө яасахгүй тиймэрхүү асуудалаас өөрөөр нарийн тийм хитэн утас гэсэн чинь мөнтөө. Тэгээ юм өмнөд бурханы хүсэл байгаа юм. Түүний дээр өөрөөр надаас зориулсан юм байна уу? Үнэс бас царим гомддог тийм. Айсгүй бурхан минь өөрийнхөө итгэл илэн хийс хэлж түүний хүслийг авсан юм Сүүлээр яг үнэхээр та нар яаж би та нарыг атаж мөрдөв бэ гэдэг юм. Бидэнд үлгэр жишгээр өгсөн нэрээ эхмай. Өнөөдөр тэнгэрүү залгагдсан ээж нарын өндрийг тэмдэглэхээр юу ч мэдгүй 10 хэдэн настай байсан охин анх хүлээн авсан тэр хүсэл сүүлээр мэдээж сандаа маш ядуу байдлаа, хичүү байдлаа өөрийнхөө хүгээ түрлээр явуулах энэ хүнийг шаардлагатай байсан мөртлөө сүүлээр тэнгэр бүхэн түүнийг яг тэнгэр рүү дуудаад залхад залхагдсан тэр сүм цагийн дотор ороосныг бидэнд үзүүлсэн. Бидэнд энэ эцэг бүхнээр авсан бидэнд хэлсэн иймэрхүү сүм цагтаа байгаа гэдэг дээр бас хичүү байдлаар амьдрах бас байх болно. Харин өдөө жоохон хичүү байсан гэж байна. Миний хүлээн авсан итгэл намайг яаж босгож сэргээж бодидаас явахыг хамгийн сайн харах хүн өөр. Тийм учраас ийм байрны өдрөөр мэдээж 10 жилийн он байраар танаа юу байн байрлах гэж байна. Сүм байшинтай үсний байрлах талаар хэцэг байгаа юм эсвэл хаавал гмийн их мараас нэр төсөнтэй бол болсыг айлах хэцэг байгаа. Үнэхээр бид нарыг айлах хэсэж байна. Наад юу юм бол надад ийм их бүхнийг нэр өгөхээр өнгөөр бэлтгэсэн тиймэр ухаан байдлаа гэдэг. Үнийгээ тухайн ахын өгөх тиймэр боломжтой энэ өдрийн энэ учраас энэ учраас болохоор надад айлах хэсэг. Хамстаа 생각이 다이아킹 다음 모도몸자시 안에 몽골 주중 숨우르도우게생감가에생하트지 생세 지고자지 뒤에 지기하시 두루저루 스모스로 오늘 14주년 우리 성당 기념일인데요 다음 해 15주년을 조금 더 화려하게 할 생각으로 14주년을 그냥 고통을 보내려고 했는데 오늘 참 많은 분들이 보였습니다 오신 대로 우리 동안 모습에서 많은 분들이 우리가 아, 작은 그 소녀가 성서 안에서 1 4세기1 6세사이서 순로라고 추정이 되는 작은 소녀가 하나님의 뜻을 받아들인다는 것은 단순히 아내가 그리스는 승천이라는 단어가 쌓이게 됩니다. 이것은 우리에게 그러한 희망을 주는 거예요. 지금 물론 우리가 힘들 수도 있고 우리가 과거에 좀 힘들었을 수도 있고 또 앞으로도 더 어려운 길을 걸어갈 수도 있습니다. 하지만 내가 시장을 받아들였다는 것은 그냥 단순히 성당과 세워서 받고 성원국 주민마다 미사 참석하는 것이상이 방금 성모님께서 자신이 대답으로 예수님을 잉태하셨던 것과 같이 그로 인해서 앞으로 무엇을 어떻게 살아야 되는지 모든 삶까지도 받아들이셨던 것처럼 신앙을 받아들인다는 것을 믿는 것입니다. 결국에는 그 하나님과 함께 내가 무엇을 어떻게 살아야 되는 무엇을 이겨내는 것을 분명하게 해줍니다. 우리 그 새해 순명한다. 하나님의 말씀에 대해서 순명한다는 것은 어쩌면 그것보다도 더, 더 못하는 경우가 많아요. 오히려 동쪽에서 귀인이 온다 그러면 계속 동쪽만 쳐다보고 있을 텐데 그거는 가다가 나무에 부딪힐 수도 있고 뭐, 뭐 무슨 일이 일어날 수도 있음에도 불구하고 그래도 계속 동쪽에서 올 귀인을 기다리고 우리가 신앙을 받아들인다는 것 그리고 뭐 오른쪽으로 가시오 네 아무서 간다는 것은 간다는 것은 그냥 단순히 오른쪽으로 간다고 했을 때네 하고 가는 것이 아니라 오른쪽으로 가는 길에 내가 만나게 된 모든 사건들, 모든 사람들 이런 모든 것들까지도 받아들이는 의미에서 내가 된다는 거죠. 신앙에 여러분들이 신앙을 받아들이고 살아간다는 의미는 그렇습니다. 그렇기 때문에 아, 내가 받아들인 신앙이 나를 어떻게 일기로, 나를 어떻게 기쁘게 하고 나를 어떻게 어려운 상황에서도 구원하는지 성모님께서 성모님의 구체적인 예를 통해서 우리에게 다시 한번 힘을 준다고 표현. 합니다 드려야 되나요? 확인시켜드리겠습니다. 신앙 안에서 여러분들이 이시는 어려움 중에서도 마지막 그 모든 어려움 끝에 하늘, 하늘나라 그, 그 천상 오후에 관을 쓰신 즐겁게 이 날을 기념하자라는 것이 아니라 내가 하나님을 통해 에 하나님께 예하고 받아들였던 신앙의 의미가 무엇인지 그리고 그 반드시 그때로 살아갈 때 하나님의 영광이 나를 어떻게 휩싸시고 휘감고 건강스럽게 해줄지에 대해서 우리가 다시 한번 생각하는 그런 날이 되었으면 좋겠습니다.